U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. objavljuje ti se knjiga. Pa nek u grudima tvojim zbog nje nema nikakve skobe da njome opominješ i da ona vjernicima bude opomena. slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje. I mimo njega ne slijedite nikakve zaštitnike. O, O, kako vi malo opomenu primate. koliko smo samo mi gradova uništili. Naša im je silina dolazila noću ili danju, dok bi se predali odmoru. kad bi ih naša silina pohodila, s njihove strane samo se čula kuknjava. Vikali bi. Zaista, mi smo bili zločinci. فلنسألن A sigurno mi ćemo pitati i one kojima smo slali poslanike, a pitat ćemo sigurno i poslanike. I kazivat ćemo im jamačno sve o njima poznanju jer mi odsutni bili nismo. Mjerenje tog dana bit će istinito. čija dobra djela budu teška, takvi će se domoći uspjeha. A čija dobra djela budu lahka, takvi će se takvi su sami sebe upropastili. Jer oni u naše ajete nisu vjerovali. A mi smo vas na zemlji uspostavili i obskrbu životnu na njoj vam podarili. O kako ste vi samo malo zahvalni. A mi smo vas stvorili. Zatim smo vam oblik dali. A mi smo i melekima rekli, ničice, padnite Ademu. sviničice padoše osim Iblisa. On bio nije od onih koji ničice padoše. I Allah reče, šta te je navelo pa da ničice ne padneš kad ti ja naredih? od čovjeka sam ja bolji, Iblis odgovori. Ti mene od vatre stvori, a čovjeka od gline stvori. I Allah naredi, Iz dženeta ti izlazi, nije tvoje da se u njemu oholiš. Izlazi. Ti si zbilja od onih poniženih. daj mi ti vremena do dana njihova proživljenja. Iblis zamoli. I Allah reče, ti si od onih kojima će se vremena dati. Kunem se time što si odrijedio, pa sam u zabludu pao kaza Iblis, da ću ljudima ja na putu tvome pravome stavljati zasjede. zatim ću im prilaziti iz prijeda i straga. Iz desna i slijeva. I nećeš naći, Bože, ti većinu ljudi da su ti zahvalni. Allah naredi. Iz dženeta ti izlazi, pokuđen i ponižen nek si. Doista ću ja tobom i onima koji će tebe slijediti, džehennem do vrha napuniti. žena tvoja, u džennetu stanujte. I odakle vam je volja jedite. Ali se drvetu ovome ne približavajte. Da ne biste zlo sebi nanijeli. Pa njima dvoma šetan poče šaptati. Da bi im otkrio stidna tijela njihova koja su im skrivena bila. I reče im, to što vam vaš gospodar ovo drvo zabrani, الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين Samo je zbog toga da ne biste meleki postali. ili da ne biste besmrtni bili. I Iblis im se poče zaklinjati. Ja ću vama dvoma biti od onih koji će vas svjetovati. I njih dvoje on na opsjenu zavede. Pa kad z drveta okusiše, njima se stidna tijela njihova pokazaše. oni se postidnim tijelima svojim rajskim lišćem pokrivati počeše. A zar vam drvo to nisam bio zabranio? Gospodar njihovih je dozivao. I zar vam nisam rekao ja da je šeitan neprijatelj otvoreni vama dvoma? I oni rekoše Gospodaru naš, sami smo sebi zlo nanijeli. A ako nam ti ne oprostiš i ako nam se ne smiliš, bit ćemo tad među stradalnicima mi. Siđite, naredi Allah. Jedni drugima neprijatelji bit ćete. Na zemlji vam je stanište i uživanje neko vrijeme. I Allah reče, na zemlji ćete vi živjeti, na njoj ćete umirati, i iz nje oživljeni biti. O sinovi Ademovi, vama smo odjeću podarili koja će stidne dijelove tijela vašega pokrivati, a i odjela za gizdanje smo vam dali. ali odjeća bogobojaznosti je odjeća najbolja. To su, eto, neki znakovi Allahovi da bi se oni opomenuli. o sinovi Ademovi. Nemojte da vas šeitan obmane kao što roditelje vaše iz dženeta izveo je. Tako što im je odjeću njihovu skinuo, da bi im stidne dijelove tijela pokazao. Šeitan vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ Mi smo šeitane učinili zaštitnicima oni koji ne vjeruju. A kada učine kako razvratno djelo, govore Našli smo i pretke naše da to radi. A i Allah nam je to naredio. Ti reci, Allah Allah doista ne naređuje da se razvrat čini. Zašto o Allahu govorite ono što vi ne znate? Ti reci, moj gospodar pravdu naređuje. Thank you predano njemu vi se obratite kad god namaz obavljate. I zovite ga iskreno vjeru u Allaha vjerujući. Kako god vas je stvorio, tako će vas u život opet vratiti. On jedne na pravu stazu uputi, a drugima po pravdi zabludu dosudi. Takvi su mimo Allaha šetane za zaštitnike uzeli. I oni misle da su na putu pravome. O sinovi Ademovi, nagizdajte se kad god namaz obavljate. jedite i pijte, ali ne pretjerujte. Doista Allah ne voli one koji pretjeruju. Ti upitaj. Ko je zabranio Allahove ukrase? Koje je On stvorio za svoje robove? I lijepa jela iz obskrbe? jela iz obskrbe? su data vjernicima na ovom svijetu i samo su za njih na budućem svijetu. Eto, tako mi ajete razborito nižemo za ljude koji znaju. reci. Gospodar moj zabranjuje razvratna djela. Bila ona javna ili skrivena. I griješenje i nasilje bespravno. I da Allahu nekoga drugoga vi smatrate ravnim. o čemu on dokaza nikakva objavio nije. وأن činite ono o čemu znanja nemate. Svaki narod ima svoj kraj. I kad taj kraj dođe, ne mogu oni da ga nikoliko za jedan tren odgode, niti da ubrzaju. O sinovi Ademovi, kad vam budu poslanici između vas dolazili, ukazivajući vam ajete moje. Ko se tada bude bojao Allaha i dobro djelo činio? Takvima nema nikakva straha. I oni ni za čim neće žalostni biti. grijehe naše budu poricali i sprem njih oholo postupali. Takvi su vatri stanovnici. U njoj će oni do vijeka ostati. فَمَنْ أَضْلَمُ ko je veći zločinitelj od onoga koji o Allahu laži izmišlja i ajete njegove lažnim smatra. Ulaika janaluhum Takve će stići njihov udio određen u knjizi. A kad im naši poslanici dođu da im duše vade, حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم Pitat će ih, أين A gdje li su vam sada oni kojima ste se vi mimo Allaha obraćali? قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا Oni su nam se negdje izgubili, odgovorit će oni. قالوا ضلوا عنا I takvi će sami protiv sebe svjedočiti da su bili nevjernici. قال ادخلوا في أمم ulazite u vatru sa narodima koji su bili i nestali prije vas, sa narodima džina i ljudi. Naredit će Allah. I kad god neki narod bude u vatru stupao, proklinat će narod za kojim se u nevjerstvu bio poveo. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها sve dok se svi u قالت I tad će običan narod na gospodu svoju vikati. قالت أخراهم لأولاهم Gospodaru naš, evo, ovi su nas na stramputicu izveli. pa im zato podaj patnju dvostruku u vatri. Dvostruka će kazna biti za sve, Allah će reći. Ali vi to ne znate. Oh, God. tad će gospoda običnom narodu svome reći. Ništa vi od nas niste bolji. Iskusite kaznu i vi za ono što ste zaradili. Doista, onima koji naše znakove budu poricali i koji se spram njih okolo budu držali, nebeska vrata otvorena neće biti. prije i deva kroz iglene uši proći, nego li što će takvi u džennet ući. Eto, tako kažnjavamo grijesnike mi. Oni će u džahnemu vatrene beseke imati. I vatrom se pokrivati. Eto, tako ćemo mi izločinitelje kazniti. koji vjeruju i dobra djela rade. A mi čovjeka ne zadužujemo iznad mogućnosti njegove, stanovnici dženeta bit će. U njemu vječno ostat će. Iz grudi njihovih mi ćemo mržnju podstraniti. ispod njih rijeke će teći, a oni će govoriti. Sva hvala pripada Allahu, koji nas je naputio na pravu stazu. stazi pravoj ne bismo bili da nas Allah ne uputi. poslanici gospodara našega istinu su donosili. بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن I oni će biti dozivani. Eto, vi ste dženet ovaj naslijedili za ono što ste radili. stanovnici dženeta dozivat će stanovnike vatri. Mi smo istinitim našli ono što nam je gospodar naš obećao. da li ste i vi istinitim našli ono čime vam je gospodar vaš prijetio? I stanovnici vatri odgovorit će, jesmo. Pa će glasnik razglasiti među njima svima. Nek je proklenstvo Allahovo na one koji su zločinili. su od Allahova puta odvraćali i krivom stazom htjeli da ga učine i koji onaj svijet nisu vjerovali. Između njih bit će pregrada. A na vrhovima zidi na ljudi koji će svakog po licu njegovu poznati. Mir, selam vama, dovijeknut će stanovnicima dženeta koji u džennet još nisu ušli وهم i čeznu da u njega kroče. يعلمون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء I kad im pogledi skrenu prema stanovnicima vatre, oni povikaće, ربنا gospodaru naš, nemoju učiniti da budemo s onima koji su zlo radili. oni iz vrhova zidina dozivat će ljude koje će po licima njihovim poznati, pa će im reći Dedir, šta vam sada koristi to što ste bogatstva zgrtali? što ste se oholim držali. Zar ovo nisu ljudi oni kojima ste se vi zaklinjali? Da im Allahova samilost neće stići. Allah im eto reče, uđite u džennet. Straha za vas neće biti. Niti ćete izačim žal osjetiti. a i stanovnici vatre dozivat će stanovnike dženneta. Polijte nas vodom ili nečim od onoga čime vas Allah darova. Stanovnici dženneta će odgovoriti. Stanovnici dženneta će odgovoriti. Allah je to dvoje zabranjenim učinio narodu koji nije vjerovao. Kojemu je vjera njegova igra i zabava bila. a ovo zemni život sasvim obmanuo. Danas ćemo mi zaboraviti njih. Baš kao što su i oni zaboravili susret s danom ovim. i zato jer su oni znakove naše poricali. A mi i ovima knjigu objavljujemo, čije ajete pomno prema znanju razvrstavamo. kao uputu i samilost je narodu koji vjeruje dajemo. Zar oni čekaju da se prijetnje Kur'ana obistine? Zar oni čekaju da se prijetnje Kur'ana obistine? onoga dana kad se prijetnje Kur'ana obistine, reći će oni koji su ga zaboravili još prije. Poslanici gospodara našega istinu su donosili. Pa ima li nama zagovornika da se zauzme za nas? ili da barem budemo vraćeni, pa da tad radimo drugčije nego li smo radili prije. Ali takvi su sebe upropastili, a nema im ni onih koje su bili izmišljali. uistinu vaš gospodar je Allah. Koji je za šest dana nebesa i zemlju stvorio. Zatim je prijestolje zaposio. On tminom noći dan prekriva. dan noć brzo prati. A stvorio je i sunce i mjesec i zvijezde i svi naredbi njegovoj pokoravaju se. Pa Allahu ne pripada sve stvaranje i odredba sva? slavljen neka je Allah, gospodar svih svjetova. Gospodaru svome vi se krotko i krišom obratite. On doista ne voli one koji svaku mjeru prelaze. I ne činite na zemlji nered nakon što je na njoj uspostavljen red. I njemu se obraćajte sa strepnjom i nadom. doista je dobročiniteljima blizu Allahova milost. A on je taj koji šalje vjetrove kao blagovijest milosti svoje. oni pokrenu teške oblake, ثقالا سقناه koje mi vodimo kraju obamrlom, ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به i na njega kišu spustimo. Pa iz kraja obamrlog njome svakojake plodove izvodimo. A tako ćemo mi i mrtve oživiti. Pa hoćete li se vi opametiti? a u kraju lijepom i čistom niće bilje s dozvolom gospodara njegovog. A i u nečistom niće, ali s teškom mukom. Eto, tako mi ajete pomno nižemo ljudima koji su zahvalni. I mi poslasmo Nuha narodu njegovu, pa im on reče, O moj narode, Allahu robujte, jer vi drugog Boga osim njega nemate. Ja se bojim za vas kazne dana velikoga. A glavešine iz naroda njegova govorile bi. Mi smatramo da si ti u očitoj zabludi, narode moj, odgovarao bi on. Kod mene zablude nikakve nema. Nego sam ja poslanik gospodara svih svjetova. Ubali dostavljam vam poslanice gospodara moga i savjete vam nudim. A od Allaha i ja primam znanje o onome što vi ne znate. zar vam je tako čudno što vam dolazi opomena od vašeg gospodara? Po čovjeku između vas da bi vas opomenuo. Da biste se Allaha bojali i da bi se milost prosula na vas. Ali ljudi su ga u laž utjerali, pa smo mi njega spasili. I one koji su sa njim bili u jednoj lađi. A one koji su znakove naše lažnim smatrali, mi smo potopili. takvi su doista slijepci okodjeli bili. A i Adu smo poslali njihova brata Huda. Govorio im je, O moj narode, Allahu vi robujte. jer vi drugog Boga osim njega nemate. Zar se Allaha ne bojite? a vladešine iz naroda njegova koje nisu vjerovale govorile bi. Mi te doista u ludilu vidimo. I doista smatramo da si ti od onih koji su lašci. narode moj, odgovarao bi on. Kod mene ludila nema nikakva. Nego sam ja poslanik gospodara svih svjetova. Ubali. Dostavljam vam poslanice gospodara moga, govorio bi on. I pouzdan sam vam savjetnik. Zar vam je tako čudno što vam dolazi opomena od vašeg gospodara? po čovjeku između vas da bi vas opomenuo. Sjetite se da vas je on nasljednicima nakon Nuhova naroda učinio i da vam je dao stvarajući vas krupan rast. Pa sjetite se Allahove blagodati da biste svaki uspjeh postigli. Zar si došao nama radi toga da bismo samo štovali Allaha? I napustili sve ono što su preci naši obožavali, govorili su oni. Deder, daj nam to čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. Hud bi odgovarao. Već je na vas pala srđba i gnjev od vašeg gospodara. Zar da se vi sa mnom raspravljate o imenima koje ste vi i vaši preci dali božanstvima. I o kojima Allah ne objavi nikakva dokaza. E onda čekajte. i ja ću s vama doista čekati. Pa smo njega i one koji su s njim bili, samilošću našom spasili. onima koji su naše ajete lažnim smatrali. Mi smo svaki ostatak njihov uništili. I takvi vjernici nisu bili. A Semudu smo poslali njihova brata Saliha. Govorio bi im, o moj narode, Allahu vi robujte. Pa vi drugog Boga osim njega nemate. Razgovjetni dokaz dolazi vam evo od gospodara vašega. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة Ova Allahova kamila znak je vama. آية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في Pa je ostavite, nek po zemlji Allahovoj pase ولا تمسوا i zlo joj nikako ne nanosite. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب Da vas kazna واذكروا إذ I sjetite se da vas je nasljednicima nakon Ada učinio i da vas je on na zemlji nastanio. Pa u nizijama njenim dvorce gradite. Tad تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال أو planinama kuće klešete. Allahovih blagodati vi se sjetite. Fadkuru آلاء الله ولا تعثوا في I po zemlji, nered sijući, ne hodite. المفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه A gladešine naroda njegova koje su se oholile onim potlačenim koji su među njima vjerovali, govorili bi. Odakle vi znate da je Salih poslan od gospodara svoga? I potlačeni bi odgovarali, mi u istinu sve što mu je objavljeno vjerujemo. A oni što su se oholili, govorili bi, mi doista ne vjerujemo u ono u što vjerujete vi. Pa Kamilu zaklaše i protiv zapovjedi gospodara svoga ustaše. I rekoše, o Salih, Dedere, to čime nam prijetiš donesi Ako si u istinu poslanik ti I pogodi ih potres veliki I oni u staništima svojim osvanuše mrtvi hladni A Salih se okrenu od njih i reče, o moj narode, ja sam vam već poslanicu gospodara svoga dostavio i vas sam savjetovao. Ali vi ne volite one koji vas savjetuju. A poslali smo i Luta, i kad on narodu svome reče, Zašto razvrat činite? Koji niko prije vas među svjetovima svim činio nije. إنكم لتأتون الرجال شهوة من Pa vi s požudom muškarcima, a ne ženama prilazite. دون بل أنتم Vi ste narod koji u zlu svaku mjeru prelazi. ičijeg odgovora u naroda njegova osim riječi. Prognajte ih iz grada vašega. To su ljudi koji sebe čistim drže. pa smo mi Luta i porodicu njegovu osim žene mu spasili, a ona među onima bi što ih prašina prekri. I na njih smo pljusak spustili, pogledaj kakav je bio u griješnika kraj. A Medijanu smo poslali njihova brata Šuajba. O narode moj, govorio bi on. Allahu vi robujte, vi Boga drugog osim njega nemate. I vama evo jasni dokaz od gospodara vašeg dođe. Pa pravedno na litri, i na kantaru vi mjerite. I od svijeta stvari njegove nasilno ne oduzimajte. A na zemlji nered nakon uspostavljena reda ne činite. To vam je bolje ako vi vjernici ste. zasjede ne postavljajte na putu pravome. Zasrećući i od Allahova puta oni koji vjeruju odvraćajući. Želeći da ga iskrivite. Well, sjetite se kad vas je bilo malo da vas je Allah umnožio. I pogledajte kakav je kraj bio onih koji su nered činili. ako jedni među vama vjeruju u ono što je meni poslano, a drugi ne vjeruju. Tada vi budite strpljivi sve dok Allah među nama ne presudi. Wa وهو خير on je sudac najbolji. A glavešine iz naroda njegova koje su se oholile govorile bi. mi ćemo tebe i one koji s tobom vjeruju, o šuajbe, ili iz grada našeg protjerati, ili ćete se vi u našu vjeru vratiti. A Šuaj bi odgovarao, zar ćete to učiniti i onda kad nam je vjera ta odvratna. A ako bi se u vašu vjeru mi vratili, nakon što nas je Allah iz nje spasio, tad bismo na Allaha laži mi iznosili. وما يكون لنا أن نعود فيها Naše nije da se u tu vjeru vratimo, إلا أن osim ako bi Allah, gospodar naš, odredio. الله ربنا وسع ربنا كل Gospodar naš sve znanjem obuhvata. I mi se oslanjamo na Allaha. Gospodaru naš, ti između nas i naroda našega presudi po istini a ti si sudija najbolji. A gladešine iz naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile bi. Ako budete slijedili šuajba, tad ste vi doista gubitnici. Pa ih pogodi potres veliki. I oni u staništima svojim osvanuše mrtvi hladni. Pa oni koji su Šuajba u laž utjerivali, kao da nikad u njima nisu ni boravili. Jer oni koji su Šuajba u laž utjerivali, gubitnici su pravi postali. Išua im se od njih okrenu, rekavši im, O moj narode, ja sam vam dostavio poslanice gospodara svoga i vas sam savjetovao. I zašto bih onda ja ucviljen bio zbog naroda nevjerničkog? وما أرسلنا في قرية Mi nismo ni u jedan grad poslali vjerovjesnika ni jednoga, إلا أخذنا أهلها بالبأس a da stanovnike grada toga siromaštvo i bolest nije zadesila, لعلهم da bi se oni pokajali. A zatim bismo zlo dobrom zamijenili, dok se oni opet ne bi namnožili i govorili. I naše je pretke pogađalo i siromaštvo i blagostanje a mi smo ih onda iznenada kažnjavali da toga nisu ni svjesni bili. Pa da su stanovnici gradova vjerovali i Allaha se bojali, لفتحنا عليهم بركات من السماء mi bismo im blagodati s neba i iz zemlje podarili, ولكن ali oni su samo poricali. كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم I mi smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. يكسبون A pa zar su stanovnice gradova sigurni da im kazna naša neće noću dok oni snivaju stići? da li su stanovnici gradova sigurni da im kazna naša neće danju stići dok se oni budu zabavljali? Zar se oni osjećaju sigurnim od kazne Allahove? Od Allahove kazne, ne strijepi samo narod gubitnički. A zar to ne pokazuje onima koji zemlju nasljeđuju nakon priješnjih stanovnika njezini? Da ćemo mi, ako budemo htjeli kazniti i njih zbog grijeha njihovih. I da ćemo srca njihova zapečatiti tako da neće je uputu čuti. Eto, to su gradovi kojih ti vijesti kazujemo mi. آيها ولقد جاءتهم رسلهم Dolazili bi im s jasnim dokazima poslanici njihovi, فما كانوا ليؤمنوا ali oni ne htjedoše povjerovati u ono što su i prije poricali. قبل كذلك يطبع الله على A tako Allah srca nevjernika pečati. I kod većine njih zavjeta nismo našli. A doista, našli smo da su većina njih bili griješnici. A zatim smo nakon njih mi Musa sa znakovima našim poslali Faraonu i glavešinama njegovim Pa u njih nisu vjerovali Pogledaj samo kako su razvratnici skončali. I reče Musa, O faraone, pa ja sam doista poslanik gospodara svih svjetova. sam samo da o Allahu istinu kazujem. A od gospodara vašega dokaz jasni vam donosim. Zato ti pusti da sa mnom idu sinovi Israilovi. Israilovi. faraon reče, ako si donio čudo kakvo, pa ti ga pokaži. Ako istinu govoriš, I Musa svoj štap baci kad štap očita zmija bi. I Musa ruku svoju izvadi. Pa ona, za one koji je gledaju, bijela bi. Bijela bi. a glavešine iz naroda faraonova rekoše E, doista ovaj učeni čarobnjak je. On želi da vas izvede iz vaše zemlje. Šta vi onda naređujete? njega i brata njegova zadržiti, rekoše faraonu oni. A po gradovima pošali one koji će da sakupe i tebi dovedu sve čarobnjake okretne. Pa faraonu čarobnjaci dođuše i se Da li ćemo mi, ako budemo pobjednici, nagradu dobiti? dobit ćete nagradu, odgovori im, i bit ćete vi među onima meni bliskim. I oni povikaše, O Musa, da li ćeš baciti ti ili da budemo mi oni koji će baciti. I Musa reče, bacajte vi. I kad oni baciše, tad ljudima oči općiniše i njih prestrašiše i veliku vrađbinu načiniše. I Musa'u mi naredi smo, baci štab svoj. On tada proguta sve ono što oni slaži prirediše. izađe istina na vidjelo dana i propade sve ono što su čarobnjaci radili. I tu oni bijahu nadvladani te se okrenuše poniženi. potom čarobnjaci i ničice padoše. I povikaše, mi vjerujemo u gospodara svjetova. gospodara Musaova i Harunova. Zar povjerala ste u njega prije nego što sam vam dozvolio ja, povika faraona. ovo je varka koju u gradu izvedoste vi. Da biste iz njega stanovnika njegove izveli. E, doista ćete vi znati. ruke vaše i noge vaše ću sigurno u nakrst izodsjecati. A zatim vas sve razapeti. Mi ćemo se doista gospodaru našim vratiti, odgovoriše oni. si ljut na nas samo zato što mi vjerujemo u znakove gospodara našega koji nam dođoše. Gospodaru naš, učini da se strpimo i učini da tebi predani umremo. glavešine iz faraonova naroda rekoše Zar ćeš ostaviti Musa i narod njegov da po zemlji nered čine, da tebe i božanstva tvoja napuste? I faraon reče, ubijat ćemo im mušku djecu a žensku ćemo im u životu ostavljati. Mi smo doista oni koji nad njima bdijemo. I Musa reče narodu svome. Vi pomoć od Allaha tražite, i istrpite se. Allahu sva zemlja pripada. On je daje u nasljedstvo kome hoće od svojih robova. A sretan kraj bogobojaznima pripada. Na muke smo mi stavljeni, rekoše oni, i prije nego ti što si nam došao. A i nakon što si nam došao. I Musa reče, vaš gospodar će neprijatelja vašeg uništiti. ويستخلف Vas će on nasljednicima na zemlji učiniti. A kako ćete vi raditi, pa on će vidjeti. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين I mi kaznismo faraonove ljude godinama nerodnim i umanjivanjem plodova ne bili se oni opametni. Pa kad bi im dobro kakvo dolazilo, tad bi govorili. To smo mi i zaslužili. A kad bi kako zlo pohodilo, lošim predznakom su smatrali da je to zbog Musa i onih koji su s njim bili. A tako nije. Njihova kob je stigla od Allaha. Ali većina njih to nije znala. I oni bi govorili, ma kakav dokaz da nam donio da bi nas njime općinio, mi ti vjerovati nećemo. Pa smo mi na njih povodnje slali i skakavce i krpelje i žabe i krv kao znakove razgovjetne. مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا Ali oni su se oholili كانوا قوما i bili narod griješnički. I kad bi ih pogodila kazna, tad bi rekli O Musa, moli za nas gospodara svoga onim što ti je u polog dao. Oh! A ako nam ti kaznu otkloniš, الرجز mi ćemo ti zaista vjerovati لنؤمن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني i zaista ćemo s tobom sinove Israilove poslati. I kad bismo im kaznu do roka do kojeg je trebalo da trpi otklonili, أجل هم بالغوه إذا oni su opet zadatu riječ gazili. يكون فانتقمنا i zato im se mi osvetismo. I u moru ih potopismo. Jer su naše znakove poricali i prema njima nemarni bili. narodu koji je ugnjetavan bio, mi smo u nasledstvo dali. Istočne i zapadne krajolike zemlje koju smo blagoslovili. I ispuni se lijepa riječ gospodara Tvoga Izrailovim, jer su bili strpljivi. A do temelja sruši smo mi sve ono što su faraon i ljudi njegovi načinili. što bijahu podigli. I mi, sinove Israilove, preko mora prevedo smo. I oni naiđu se na jedan narod koji se kumirima svojim klanjao. Pa povikaše, O Musa, deder i ti nama božanstvo napravi, kao što i oni božanstva imaju. A Musa im reče, ta, da, vi ste doista narod neznalački. To što ovi ljudi ispovjedaju uništeno biće. I zaludu je to što oni čine. zar da vam pored Allaha tražim Boga? Musa reče. A on vas je odlikovao nad sve svjetove. kad smo vas od faraonovih ljudi spasili koji su vas na svako zlo stavljali. Mušku djecu vam ubijali. A žensku vam u životu ostavljali. vam bi kušnja golema od vašeg gospodara. I mi smo sa Musaom 30 noći susret odredili. I sa još 10 noći ih dopunili. tako se vrijeme gospodara njegova, kako on odredi, na četrdeset noći napuni. I Musa reče Harunu, bratu svome, Među narodom mojim zaminik mi budi i pravedno sudi. Su i puteve razvratnika nipošto ne slijedi. I kad nama Musa dođe u vrijeme određeno, gospodar njegov s njim je govorio. Musa je zamolio, gospodaru moj, pokazi mi se da te vidim. Ti me nećeš moći vidjeti, on mu odgovori. Ali ti pogledaj u ono brdo. Ako ono na mjestu svojemu ostane, i ti ćeš moći vidjeti mene. kad se gospodar njegov onom brdu ukaza, u komade on zdrobi ga, a u nesvijest pade Musa. Pa kad svijesti dođe, on reče, slavljen si ti, kajem se tebi i postajem prvi vjernik. O Musa, reče Allah, ja sam tebe nad ostali svijet odlikovao poslanicima mojim i govorom mojim. To što ti dajem, ti uzmi i od zahvalnih ljudi budi. pločama napisa smo pouku o svemu i objašnjenje za sve. Uzmi ploče snagom svom i narodu svome zapovijedi, da se onog što je u njima najljepše drži. vama ću pokazati ja stanište griješnika. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون Od svojih znakova ja ću okrenuti one koji se na zemlji bez ikakva prava ohole. Takvi i kad sve dokaze vide, u njih neće da vjeruju. وإن a kad pravi put vide, svojim putem ga ne prihvataju. A krivi put kad vide, njega kao svoj put prihvataju. Čine tako jer naše znakove oni poriču وكانوا عنها i prema njima nemarni su. والذين كذبوا a onima koji poriču naše znakove i ne budu vjerovali u susret na sudnjem danu, dijela njihova su propala. Pa zar će biti drugčije kažnjeni od onoga kako su radili? واتخذ قوم موسى من بعد I nakon Musaova odlaska, narod njegov od svoga nakita جسدا prihvati kip teleta koje je rikalo. zar nisu vidjeli da ono s njima nije govorilo, ni tim je na pravi put pokazivalo? A oni su ga prigrlili i tako sprem sebe zločiniteli postali. I pošto se gorko pokajaše i vidješe da su u velikoj zabludi, oni rekoše, قالوا لئن لم يرحمنا ako nam se gospodar naš ne smiluje i ne oprosti nam, ربنا لنكونن doista bit ćemo među gubitnicima. خاسرين I kad se Musa vrati narodu svome srdit i žalostan reče Kako ste samo ružno postupili nakon odlaska moga? Predusresti odluku gospodara svoga. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح I Musa ploče baci وأخذ i brata svoga za glavu zgrabi برأسه i poče ga vući k sebi. إليه Pa Harun povika, قال ابن أم O sine majke moje, narod ovaj ponizio je mene. Zamalo da me ubio nije. Pa nemoj da mi se neprijatelji svete. i u narod zločinački ne i mene. O gospodaru moj, Musa zamoli, ti meni i bratu mome oprosti i u svoju milost ti nas uvedi. Ti si od svih milostnih najmilostiviji. doista će one koji su prihvatili tele. Od gospodara njihova stiči na ovom svijetu gnjev i poniženje. Eto, tako mi kažnjavamo lažljivce. والذين عملوا السيئات ثم A onima koji su radili dijela ogavna i nakon toga se pokajali وآمنوا i vjerovali, إن ربك من tvoj gospodar će zbilja nakon toga oprostiti i milostiv biti. I kad Musa ljutnja prođe, uze ploče u kojima bi zapisana uputa i milost za one koji pred gospodarom svojim strepe. I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi za suset s nama. A kad ih potris veliki zadesi, Musa reče Gospodaru moj, da si htio i njih i mene, ti bi još prije uništio. nas uništiš zbog toga što učiniše bezumnici između nas. Potres je samo kušnja od tebe. Njime u zabludi ostavljaš koga hoćeš. na pravu stazu napućuješ koga hoćeš. Ti si zaštitnik naš. Pa nam oprosti i nama se smiluj. si najbolji oprostitelj. Dodijeli nam dobro na ovom svijetu i na onom svijetu. Tebi se mi zapućujemo. Allah reče, ja kaznom svojom koga hoću kažnjavam, a milost moja sve obuhvata. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين Dodijelit ću milost onima bogobojaznim ويؤتون koji zekat daju الزكاة والذين هم بآياتنا i koji u ajete naše vjeruju. يؤمنون. الذين onima koji budu slijedili poslanika, vjerovjesnika, koji čitati i pisati neće znati, kojeg će oni kod sebe u te vratu i inđilu zapisana naći, koji će im dobro naređivati, zlo zabranjivati i koji će im ljepote dozvoliti, a ružno zabraniti. ih tegoba i okova u kojima bijahu osloboditi. Oni koji budu u njega vjerovali, koji mu budu potporu dali, njega pomagali, i svjetlo koje mu bude objavljeno slijedili, takvi će uspjeti i biti spašeni. Ti reci, o ljudi, Muha, pa ja sam vam doista svima poslanik Allahov, kojeg je vlast i na nebesima i na zemlji. Boga drugog osim njega. On oživljuje i on usmrćuje. Zato vjerujte u Allaha i u njegova poslanika. Vjerovjesnika učinjenja koji ni čitati ni pisati ne zna, يؤمن بالله koji vjeruje u Allaha i njegove riječi. Njega slijedite da biste na pravoj stazi vi bili. ومن قوم موسى u Musaovu narodu ima jedna zajednica koja istini napućuje i prema istini prosuđuje. A mi smo njih u 12 plemena na zajednice razdijelili. i Musa smo, kad mu narod njegova vode zatraži, objavili. Štapom svojim postijeni udari. I iz stijene dvanaest vrela poteče. Svako bratstvo znalo je poište Svako bratstvo znalo je poište svoje. nad njih smo hladovinu od oblaka nadnijeli. I manu im i prepelice podarili. Jedite od ljepota kojim smo vas obskrbili. Oni nama nikakva nasilja nisu učinili. nego su oni prema sebi nasilje učinili. A kad im je bilo rečeno, u gradu ovome vi se nastanite, u njemu jedite odakle hoćete i recite oprosti. a na vrata pognutih glava uđite. Mi ćemo vam grijeha vaše oprostiti. A dobročiniteljima dobro njihovo, mi ćemo i povećati. oni koji su zločinitelji među njima bili. Riječ koja im je bila kazana, drugom riječu su zamijenili. I na njih smo kaznu s neba poslali. Zato što su zlo sebi činili. daj ih za grad koji se uz more nalazio. Kad oni propise o suboti kršiše i kad se subote pridržavahu, ribe njihove im dolaziše. A kad se subote ne pridržavahu, ribe im njihove ne dolaziše. kako smo ih mi na kušnu stavljali. Zato jer su razvrat činili. I jedna zajednica između njih upita Zašto narodu savjete dajete kad će ih Allah uništiti? ili će ih kaznom žestokom kazniti. A oni odgovoriše, da bismo ispriku kod gospodara vašeg imali i da bi oni bogobojazni bili. pa kad god zaboravljahu ono čime su opominjani bili, mi bismo one koji su zlo zabranjivali spašavali. A one koji su zlo činili, velikom mukom bismo kažnjavali zbog onoga što su griješili. kad su se uzoholili sprem onoga što im zabranjeno bi. Mi reko smo, budite majmuni prezreni. I tad gospodar tvoj obznani. sve do dana sudnjega. Njima će se doista slati oni koji će nad njima okrutno vladati i žestokom kaznom ih kažnjavati. Tvoj gospodar brzo kažnjava. A on je doista oprostitelj grijeha i samilosni. smo ljude po zemlji na narode izdijelili. Među njima dobrih ljudi, a i onih zlih. منهم الصالحون i mi smo ih i u dobru i u zlu iskušavali. Ne bili se vjerovanju vratili. I poslije njih naraštaji bi dolazili koji bi knjigu naslijedili. i prolazno blago ovog svijeta uzimali i govorili, ma, bit će nam oprošteno, ويغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض a ako bi im još toliko blago dospjelo, uzeli bi ga. A zar od njih zavjetet nije da će o Allahu samo istinu zboriti? Pa oni uče to šta je u knjizi. Ali onaj svijet je bolji za one koji se Allaha boje. Zar se opametiti nećete? nećete? A onima koji se drže knjige i koji klanjaju namaz, pa mi doista nećemo dati da bude ništavna nagrada dobročinitelja. I kad smo iznad njih brdo, kao da je oblak podigli. Oni su mislili da će pasti na njih. Uzmite snažno ovo što vam mi dajemo. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا I opominjite se onim što je u njemu, لعلكم da biste bogobojazni bili. تتقون. وإذ أخذ A kad je gospodar tvoj od potomaka Ademovi iz kičmi njihovih izveo potomstvo njihovo وأشهدهم على i zatražio od njih da protiv sebe prosvjedoče, ألست nisam li ja gospodar vaš? بكم A oni odgovoriše, jesi. قبلا شهدنا mi svjedočimo. A to bi zato da na danu sudnjemu vi ne bi rekli. Mi o tome doista ništa nismo znali. Ili da ne bi vi rekli, zbilja su još i prije preci naši Allahu druga pripisivali. A mi smo pokoljenje nakon njih. Pa zar ćeš nas uništiti zbog onog što su pokvaranjaci radili? Eto, tako mi ajete pomno nižimo da bi se oni vjeri vratili. I pripovjedio im vijest o onome kome smo znakove naše dali, pa se on od njih okrenu i uznevjerova u njih. ali njega je šetan slijedio i on je među zabludjelima bio. A da smo mi htjeli, mi smo ga mogli znakovima uzvisiti. Ali on se predade zemlji i strasti svoje poče slijediti. Primjer takva čovjeka jednake je primjeru psa. ako ga potjeraš, on dahće, a ako ga ostaviš, on opet dahće. Takav je primjer naroda koji ajete naše poriče. Pa kazu i pripovijesti ne bili oni razmislili. A loš li je primjer naroda koji ajete naše poriče? oni zlo sami sprem sebe čini. Koga Allah uputi, ta je na pravoj stazi. A koga zabudi prepusti, takvi su gubitnici. A za džahenem mi smo džine i ljude mnoge stvorili. Oni srca i pamete imaju, ali njima ne razmišljaju. Oni oči imaju, ali njima ne gledaju. Oni uši imaju, ali njima ne slušaju. oni su kao stoka, pa i gori. Eto, takvi su nemarni. Allah najljepša imena ima. Zovite ga njima. I vi se klonite onih koji izvrću imena njegova. Takvi će biti kažnjeni za to što su činili. A među ljudima koje stvaramo ima zajednica jedna koja istini upućuje i prema njoj presuđuje. A pa one koji ne vjeruju u naše znakove, Mi ćemo prema propasti voditi odakle, neće ni osjetiti. A i vrijeme ću im davati. Moja obmana neće jenjavati. A zašto oni ne razmisli? Da drug njihov lud nije. Pa on samo opominjatelj jasnije. Zašto ne pogledaju u carstvo nebesa i zemlje i u sve ono što Allah stvorio je? Pa može biti da im se kraj njihov približio. u koji govor, ako ne u Kur'an, da oni povjeruju? Koje Allah zabludi prepusti, takvi uputitelja neće ni imati. Takve ljude on postavlja da tumaraju u svojoj zabludi. Pitaju te o smaku svijeta kad će se zbiti. Ti reci, samo to moj gospodar zna. I samo on će smak svijeta u vrijeme njegovo otkriti. nebesima i zemlji on će težak biti. Vama ljudima iznenada će doći. Pitaju te kao da ti o njemu nešto tajiš. ti reci, to samo Allah zna. Ali većina ljudi ne zna. Ti reci, ja sebi ne mogu ni korist steći niti sebe od štete zakloniti. Osim onoga što hoće Allah. A kad bih znao neviđeno, ja bih sebi dobro kako umnožio a zlo me ne bi pogodilo. Ali ja sam samo onaj koji opominje i radostne vijesti donosi narodu koji vjeruje. on je taj koji vas od jednog čovjeka stvara. I od njega je ženu mu stvorio da uz nju smiraj nađe. I kad je on nju obljubio, ona zametak lahki zanese i nosi ga. svoj plod oteža, njih dvoje Allaha, svoga gospodara, moliše. ako nam podariš dijete dobro, bit ćemo sigurno prema tebi mi od onih koji su zahvalni. I kad im on darova dobra potomka, Tad njih dvoje njemu pripisaše drugove u onome što im je on dao. A Allah je visoko iznad onoga što mu pripisuju oni. zar da mu pridružuju one što ništa ne mogu da stvore? A i sami su stvoreni. I koji nisu u stanju da im pomognu, a ni sebi pomoći ne mogu. ako vi njih molite da vas na stazu pravu upute, neće vam se odazvati. Svejedno vam je, molili ih ili šutjeli. doista su oni koje mimo Allaha molite, robovi kao što ste i vi. Deder i molite i zazivajte, pa nek vam se odazovu Ako istinu govorite. oni noge na kojima idu ili ruke imaju da njima dohvataju. Ili oči imaju da njima gledaju. Ili uši imaju da njima slušaju. ti reci, molite se vi božanstvima vašim, pa potom protiv mene lukavstvo kako skujte. I ne odugovlačite. Moj gospodar je Allah, koji knjigu objavljuje On štiti one koji su dobri. A oni koje molite mimo Allaha, pomoći vas neće moći. Niti će oni sebi pomoći. ih molite da vas na pravu stazu upute. Oni ne čuju. Vidiš ih kao da u tebe motri, ali oni ne videj. ti se prastanja prihvati. Zahtjevaj da se dobro čini i od neznalica ti se okreni. A ako te šeitan htjedne obmanuti obmanom svojom, i utočište traži kod Allaha. On sve čuje i sve zna. A oni koji se Allaha boje, kad njih šeitansko kolo dodirne. Allaha se oni sjete i odmah se k sebi vrate. A šeitanske drugove šeitani drže u zabludi i odatle se ne mogu otrgnuti. I kad im ti nijedan ajet ne doneseš, oni govori. Ta, zašto ga ne izmisliš? reci, ja samo slijedim ono što se meni od gospodara moga objavljuje. Ovo su vam dokazi razgovjetni od gospodara vašega. I staza prava i milost za narod koji vjeruje. kad se uči Kur'an, vi Kur'an slušajte i šutite, da bi na vas milost prosula se. I ti u sebi gospodara svoga i jutrom i večerom spominji. Krotko, sa strepnjom i glasno ne zboreći. I ne budi od onih obezglavljenih. A oni koji su kod gospodara tvoga. Oni se ne ohole da mu iskažu štovanje i da samo njega hvale i samo pred njim oni padaju ničice.